Ima oni koji su se malo zalagali i malo truda uložili. Ima oni koji su mnogo i mjetka založili. Ima oni koji su u tome bili škrti ima nas svakakvi. Ali evo nakon svega što smo preživjeli kod ovih godina sigurno je svakome ono ko zna da nije dao od sebe maksimum danas je žao sigurno je svakome ono ko zna da je bilo šta propustio a mogao dati danas je žao jer je to časa koja je danas i za nas. Međutim, ovaj džemat tek nastaje. I nada da će ovo jednog dana postati jak i čvrst i veliki džemat uzor mnogima u bližoj i široj okolini u toj nadi i u tom očekivanju mi smo svjesni da ispred nas stoje još velike borbe i veliki poslovi. Veliki projekti. Pa, da bi uzeli iskustvo i ibret iz ovoga što je prošlo i dobro se pripremili za ono što slijedi od naših obaveza i poslova i ne mislim samo na obaveze i poslove, na izgradnju i fizički rad i materijalno ulaganje, nego i od borbe i džihada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u tome učvrsti radi toga što danas treba uzeti pouku i nek svako uzme pouku za ono što je prošlo i što je propustio tako mu je danas žao radi onoga što slijedi. Ispred nas još mnogo poslova prema tome znajte da svaki put kad insan ne, založi sebe koliko je mogao da će žaliti i da je on gubitnik. Jer dobra djela su ono što će se spasiti. I na sudnjem danu ti niš da neće vrijediti osim dobrih djela. Dobra djela je ono radi čega nas je Allah stvorio. Dobročinstvo je ono radi čega nas je Allah stvorio radi čega nam je Allah dao zdravlje i slobodno vrijeme i radi čega nam je Allah dao inteligenciju i pamet radi čega nas je Allah ukratko stvorio je upravo to dobro djelo i ta sansa koju nam Allah stvarno tajla svakom od nas daje da učini to dobro djelo eto radi toga nas je Allah stvorio i jedino to će ti koristiti I ovo danas što govorim je da ne bi, znači opomeno meni i vama, da ne bi bili od onih koji će doći na sudnji dan i reći šta? Rabir dži'un, gospodaru vrati me, la'alli amelu sarihan fina kako bi ja činio dobra djela u onome što sam ostavio. Pa evo prije nego što ja i ti ostavimo ovo ovaj dunjaluk iza sebe, dok smo još tu na ovom dunjaluku da činimo ta dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio radi tih dobrih djela i to je ono što će se vagati na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala nas postiče na dobra djela na razne načine. Između ostalog, tako što nam ređuje i usmjerava ka dobrim djelima. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا O vjerovjesnici, o rusul, jedite od lijepih stvari i činite dobra djela. Inni bima ta'maluna alim. Ja znam od ono što vi radite. Ja znam ono što vi radite. Pa Allah naređuje dobra djela. Wa kulli amalu, fa se jara Allahu amalakum, wa rasuluhu wal mu'minun. Reci, činite dobra djela. Radite, reci radite, pa Allah će i vjerovjesnik i mu'mini vidjeti vaša djela. Reci radite, i amalu radite pa će Allah i, vjer, i, i, i, i, i Rasul sallallahu alaihi wa sallam i vjernici vidjeti vaša djela. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ I vi ćete, zašto radi se? Zato što ćete biti vraćeni onome ko poznaje gajs i šehade i poznato i nepoznato sve mi je poznato. Pa i na nabirukom bima kuntum ta'amelun pa će vas on obavijestiti onome što ste vi što ste vi radili. Allah sam kada na reži i usmjerava na dobročinstvo يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم O vjernici, ruku činite i seždu činite i ibadet svome gospodaru činite. Vas'alu l'hajra i činite hajr. Dobra djela. I činite hajr. Naredi Allah subhanahu wa ta'ala da se čini hajr. Dobra djela. La'allakum tuflihun. Ne biste uspjeli ne, bi, ne bili od onih koji su koji su spašeni. Allah subhanahu wa ta'ala nas usmjerava na dobra djela i time što za dobra djela obećava velike i ogromne nagrade. Velike i ogromne nagrade. Men من آمن بالله ahiri wa amila salihan falahum أجرهم inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ko bude činio dobra djela, ko bude vjerovao Allaha i sudnji dan i činio dobro, činio dobra djela, njima pripada nagrada kod njihovog gospodara, nema nikakvog straha za njih, niti će, niti će iza čin tugovat. Niti će iza čin tugovat. Inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula zaista oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima će džennetul firdev, najuzviseniji džennet, koji se nalazi ispod samog arsa, boravište biti. Oni će u džennetul firdev biti spušteni. To je njihov stepen, koji, koji budu vjerovali i dobra djela činili. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا šta je ovaj Kur'an objavljen između ostalog i da obraduje mu'mine koji čine dobra djela da ih čeka eđran kebira da ih čeka velika nagrada velika nagrada koji koji vjeruju i rade dobra djela. Čine dobra djela. Čine dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala zbog dobročinstva i dobre djela povećava uput. Povećava uput. Inna alladhina amanu wa amiru sarihati jehdihim rabbuhum bi imani. Oni koji vjeruju, zaista oni koji vjeruju i čine dobra djela, Allah ih uputi zbog njihovog imana. Amanu wa amiru sarihati vjeruju i čine dobra djela, pa zbog vjere i dobrih djela, to je sve iman, a to je sve iman, Allah ih uputi zbog njihovog imana. Šta je njihov iman? Mi znamo kod ehlo sunneta da je djelo od imana. Pa zbog djela i zbog dobrostinjstva, zbog dobrih djela Allah subhanahu wa ta'ala upućuje ljude, povećava im uput. Jehdihim radbuhum bi iman. Teđdihim tehtihim ul anhar fi jannati na'im ispod njih teku rijeke u džennetima ispod njih teku rijeke u džennetima Allah stana ta'ala naređuje dobročinstvo za dobročinstvo obećava veliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala nasuprot ove velike nagrade se kune Allah se kune da onaj ko ne bude činio dobra djela da je on gubitnik I nikome naskodir nije osim samome sebi. On je najveći gubitnik tu. Vala asr. Inna l'insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amiru salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر tako mi vremena zaista je svaki insan na gubitku ljudski rod sav je na gubitku izuzeći su samo oni koji vjeruju i dobra djela čine i jedni drugima preporučuju istinu i jedni drugima preporučuju sabru jedni drugima preporučuju sabru لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم mi smo čovjeka u najljepšem obliku stvorili. Sumna radednahu esfele safirin. A zatim ga na najniže stepene vraćamo. Pa čovjek bude na najnižim stepenima. Najveći je gubitnik. Osim illa ladina amenu. Wa amilu stvari hafi. felahum ezurom zair memnun. Osim onih koji vjeruju i dobra djela čine. Dobra djela čine. Pa njima je neprekizna nagrada. Njima neprekizna nagrada. Ide. Oni imaju neprekiznu nagradu. Ako ne nema neprekidne nagrade i ne, zasluži, ne, ne zasluži tu nagradu svojim dijelima, oni od onih prvih indel insanera tehos. Zaista je čovjek gubitnik na gubitku. Zaista je čovjek na gubitku. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči i podučio nas je da nas je stvorio radi ovih dobrih djela. I nije samo nas stvorio, nego nebesa i zemlje. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju za šest dana, a njegovo prijestolje je bilo na vodi. Zašto? Li je jaziroće. Radi čuga. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا On je stvorio i život i smrt da bi vas iskušao ko će bolja djela činiti. Ko će bolja djela činiti? Radi toga mi postojimo. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava što smo mi ovdje. رادي دوبري دي لنجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Mi smo ono što je na zemlji učinili ukrase za nju. Ono što je na zemlji učinili smo da krasi zemlju. Da izgleda lijepa. Da te zadive predjeli pašnjaci i potoci i rijeke. Pehari i plodovi. Allah je učinio to ukrasom radi svega da bude iskušan, da bi mi, mi iskušali da vidimo ko će bolja djela činiti. Ko će bolja djela činiti. Mi smo tu radi tih iskušenja. Da vidi Allah subhanahu wa ta'ala ko će bolja djela činiti. I čija će djela biti dobra. A kad će djelo biti dobro? I koje je djelo dobro? Bela men espere vekehu rife. Nego onaj ko svoje lice okrene Allah. Znači bude tu radio samo radi Allah. Bude iskren u ime Allaha subhanahu wa ta'ala bude radio. E taj ko je dobro djelo. To je jedan od uslova da bi dobro djelo bilo dobro. Ko esplene vekehu rife. Ko svoje lice sasvim preda okrene Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin. I ima još jedan uslov da bude muhsin, da čini to dobro, da bude to što čini dobro. Mufestiri kažu ovo prvo da bude iskren, a ovo drugo da bude djelo bude ispravno, da bude muhsin, da dobro radi ono što radi, je da po, potrebi sunnet Rasula sallallahu alaihi da radi po sunnet, da bu djelo bude propisano, Pa je djelo dobro kad? Kad je iskreno i kad je ispravno propisano. Kad je iskreno i kad je ispravno, to je propisano. Molim Allah stano tela da nas uči od koji čine djela, dobra djela, iskreno ima Allaha subhanahu wa ta'ala i čija će dobra djela biti ispravna. Zašto? Zato što u nastavku ajeta وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ njemu pripada nagrada kod gospodara. Kad? Kad ispune ova dva uslova. Kad bude radio radi Allaha, okrene svoje lice Allahu, potpuno se preda Allahu i bude mustin, znači, kako mu kažu, bude ispravno. Šarijatski ispravno bude. Selehu ajruhu inda rabi. Njemu da pripada nagrada kod Allaha. Inače, Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava o mnogima koji su se mnogo trudili i radili, šta će biti sa njima? Buđuhu jevme idin hati'ahu, amiletun nasibu, tasra naran hamije. Toga dana će neka lica biti prestrašena, prestravljena, ispaćena i umorna. Što su ispaćena i umorna? Zato što su puno radili toga dana ta lice koja će biti prestravljena, znači puno su radili. Satrali se od posla, ispačeni i umorni, izrađeni. Amile, amile, izrađena, umorna. Je tako? I ispačena lica. Šta je sa tim licima koji su tako puno radili umorni i ispačeni? Osvana vam šanije, bit će u džehennemu prženo. u vatri će i gore. Džaba. Činili se. I trudili se. I radili. Ali će u džahennemu gore. Zašto? Zato što ne imaju ova dva šarta koja je spomenuo Allah sano dana. A to je Esleme veđeru linda Bohu wa mošte. Da preda svoje lice Allahu i da bude mošte da radi isklamu. Kako je propi, kako je propi. Zato molim Allah sano dana da nas učili od onih koji će se natjecati u dobročinstvu i čija će djela biti iskreno ima vas sanu kara i koja će biti prema sunetu Rasula Salabaru Ali za sr. Znajte, draga braća, da se naša djela piše, da se naša djela vidjeti, da se naše riješi vidjeti. Izje se rastavno se rastijani, an il je mili u an ištimani qa'in. Na pa jelfizu min qavli, illa ladejih raqivu na'hid. I kad se sretnu jedan zvesni, jedan s lije strane, i sjednu. Neće izgovoriti jednu riječ, a da kod njeg nema spremnog pisa. Inna alaikum, wa inna alaikum, uh, eh, wa inna alaikum kiramen, wa inna alaikum lahafirin, kiramen kafirin, ja'lamuna ma tefa'alun. Zaista vi imate čuvare oko sebe. Kakvi su to čuvari? Kiramen kafirin plemeniti pisar ja'lamuna ma taf'alun oni znaju šta vi radite tijela se broje i pišu kad budu ljudi proživljeni na sudnjem danu vidjet će knjigu koju su zapisana sva djela ništa nije propustano hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq ovo je naša knjiga koja o vama samo istinu govori inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mi smo sve bilježili šta ste vi pravili I na sudnjem danu će ljudi upravo od te knjige da se zaprepase i uplase. Piše se sve. Zato mnogi, kad se radi nešto i, i, i kad je neka zajednička borba, možda im se čini da ljudi ne cijene to što, što, što od njih, od dobročinstva bude i rade, ali ne. Zaboravljaju na, na sebe i na svoju iskrenost I na to da je sve zapisan. Da je sve zapisan. Ali ja se ne bojim za nas da ćemo mi doći sa previše dobrih dijela zapisani. Nego je strah uvijek da ne budemo od onih koji će na sudnjem danu reći šta? Kad bude postavljen kitar, voludi ali kitar. I kad bude postavljen kitab i vidiš muđi mi, vidiš zločince da su uplaćeni od tog kitaba. I govore ja ove letena, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة illa ahsaha, إلا أحصاها ma amilu عملوا حاضرا jadlimu يظلم ke ahada. I kad zapomažu i kažu teško nama. Šta je ovoj knjizi ništa ni malo ni veliko nije propustila. I u njoj će naći ono što su radili, a tvoj gospodar nikome zuluma ne čini. Jeume teđidu kullu nefsi ma amilat min hajrin muhabara. Toga dana će svako naći od hajra što bude radio. Wa ma amilat min su, naći ćeš od hajra. Nemoj žali za onim od hajra što si učinio. To ćeš naći i toga dana ćeš se tome radovati. Nemoj za tim žali. Žali za svojim lošim djelima. Jer وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا Ali što od zla bude uradila, prisjećivat će da je što dalje od toga. Da je što dalje od tih zlih djela koje je svako od nas uradio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi uputi na uputi, da nas učini od onih koji će se natjecati u dobročinstvu i koji će pred Allah subhanahu wa ta'ala sa teškom vagom dobrih dijela doći. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يا المؤمنون إنه غفور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, upravo ova dobra djela je ono što će ljude razlikovati i rastaviti. Što će ih učiniti sretniji i nesretniji. Allah subhanahu wa ta'ala nas opominje da će na sudnjem danu ljudi biti rastavljeni po čem? Po dobrim i lošim djelima, po djelima. Po jome kakomu sajaku, jome idim, jete parvaku. A kad nastupi sudnji dan, tada će se ljudi razvojiti. Tada će se ljudi razvojiti. I tada kad se razvoje, se emma alladina amanu wa amilu salihati fa hum fi i yuhbarun. A što se tiče oni, znači kad se razvoje, na čemu će se razvojiti? Na dobrim djelom. Što se tiče oni koji su vjerovali dobra djela čini, oni će u zemnetu se radovati. oni će u raudlacu biti i djemne su se radovat i uživat وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أستطيع أن يكون يسوع نيسو كروال إناس آية نجيرالي كتوسرت نسود يمدانو نجيرالي ستاي سنيما أوني تشي u žehennem, u vas su biti privedeni. Svi će u vatr biti prisutni. Niko neće moći biti odsut. Da negdje ode. Svi će biti privedeni. Prema tome sreća i nesreća je prema našim djelima. I ljudi će prema djelima biti na sudnjem danu razvojeni. Na sudnjem danu razvojeni. Volim Allah, stvarno, nas učinio od onih koji će kad se ljudi razvoje biti od ove prve skupine, koji će se zemlja to radovati i u njemu uživati. Zato, korka Rasula sallallahu alaihi wa sallam, za kraj ove današnje kutve, gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, badiru bil a'mali seba'an, požurite sa djelbrim djelima prije sedam stvari. Hel jen tazirune illa faqran munsija. Da li čekate išta drugo osim siromaštva koje će vas učiniti da zaboravite? da se zaboravite. Au ziman mutlija ili bogatstva koje će vas učiniti da se uzoholite i da budete nepravedni. Evo naradan muskida ili bolesti koja će vas sešta učiniti, sešta učiniti vaša djela, priječiti da činite dobra djela koja će vas uništiti. Evo haraman munfida ili starosti koja će vas pogoriti. A e u meutem muđihiza ili brže smrti, šta drugo čekate osim ovih stvari? Ili brže smrti? A e u it dađal ili dađala. Ili dađala. Sa šerru gaib ili on tada. A pa to je najgoriji odsutni koji se čeka da dođe. Nema ništa gore što, što je odsutno i još nije došla čeka se da dođe. Znači, požurite sa dobrim djelima prije ovih stvari. Evi sa, ili čekate suđi dan. Se sa tu edha wa abar. Pa suđi dan je još strašniji i još gorčiji. U drugom hadisu kaže Rasul sallallahu alaihi sallam Badiru bil a'mali fitana Kafita in lejli buzlima Požurite sa dobrim djelima Prije sitni koje će biti kao mrkle tamne noći. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam, kad na dolazi se pospiće na dobročinstvo, ne pospiće na raspravljanje, ne, pot, ne na dobročinstvo, onda požurite sa dobrim djelima. Pa pitne sokora. Zato ostavimo se fitni. Požurimo sa dobrim djelima te hitne sad će biti u njima. Tako vam Allaha pogledajte. Tako vam Allaha pogledajte. Sad će biti u njima. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Osvani će čovjek mu'min, a zamrknut kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. A zamrknut će mu'min, a osvanut kafir. Jebiru dinahu bi aradim jenetunju prodavat će svoju vjeru za nešto dunjalka, za nešto dunjalskog interesa. Saslušajte ovaj govor. Nek ostane na kraju ovaj govor. Zato što se bojim za nas dunjalka. I zato što se bojim da smo zaboravili trenutke kad je ovaj džemat bio nesposoban. Godinama da otkloni običan kvar na vodovodnoj instalaciji. I kad je ovaj džemat imao puno slobodnog vremena i na nezaposlenog, vi se svi toga sjećate. Pa je Allah dao i hvala Allah subhanahu wa ta'ala i njemu zahvala i od njega je blagodat da smo danas svi jako, jako zauzeti. A hvala Allahu dobrim djelima i često dobročinima. često dobročinstvo. Ali Allah dao uzeto i otvorio vrata Dunjaluka. Otvorio vrata Dunjaluka. Pa mnogi su posjetili tu blagodat. Naravno je oskudica bila i pritiska. I njemu je zahvala i kako ide sa dobročinstvom i povećanjem dobročinstva Allah subhanahu wa ta'ala će se pobrinuti za nas i za našu vjeru. Brinimo se mi za Allahovu vjeru i za sebe, Allah će se pobrinuti za našu opštru. I nek ostane ovo na kraju. Šta čini čovjeka i šta su te sitne i kako mogu da nas to da izađu, prodaje vjeru za nešto od dunjama molim Allah Subhanahu da nas od toga sačuva. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas učini od koji se dobro, u dobro natječu. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će nas uđi dan doći sa teskom vagom. Jer toga dana će vaga biti ispravna. Vol veznu je u izin il haqqa. Toga dana će vezi vaga biti istinska. Tačna. Pravedna. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون kome budu teška dobra djela čija vaga bude teška dobrim djelima natovarena فاولئك هم المفلحون to će biti oni koji su uspješni ومن خفت موازينه a čija djela budu lahka فاولئك الذين خسروا انفسهم to su oni koji su sebe upropastili bima kanu bi ayatina yadlimun zato što su prema našim ajetima bili nepravedni فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون čija djela budu teška, oni će uspjeti. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. A čija djela budu lahka, to su oni koji su sebe upropastili i u džehennemu će vječno biti. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva i da nas učini od onih čija će vaga biti teška. Čija će vaga dobrim djelima biti teška. Zato neka svako od nas bude svjestan da je ovo šansa da je ovo šansa i nek svakoga od nas hvata strah da ne bude od onoga ko će šansu propustiti jer na sudnjem danu se uzavut biti govor rabir dijomu gospodaru vratine jer ova stano žara da se obavestava da se toga dana biti rečeno kella nikak nema šansa nije to nikako moguće povratak gotovo zato molim vas, subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na uput molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istinu molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinim u džahidima koji će se boriti na Allahom subhanahu wa ta'ala put molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vode u džennet i spati u džahennema molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogu u našoj braći u džahidima koji se bori na Allahom putu molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih nagradi i na dunjalu koji je na ahiretu volim Allaha subhanahu wa ta'ala da i nas pridruži skupini koja se bori na Allahovom putu da i nas počasti da budemo od onih na čijim rukama će se uzeti uzvizati Allahova vjera i šarija molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih na čijim rukama će poniženje doživljavati mušnici i kjate i nevjerni molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari bereketa u našim imecima i našim porodicama molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća korisno znanje i iman Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari bereketa u našim porodicama i našim kućama. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji neće propustiti ovu šansu i koji će na sudnjem danu sretni i ozarani lica biti.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 Na ty akce věci, bo nám asi eu to prací. Bo nám ani vojde, že nám je to na nám i do té stíle. A to je důma krajně si povodně. Tipo, Sina smo se kasnili na ruku, não smo se stigli, ali